Hamd Allohnikidir. Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksiz zotdir. Mulk ham, hamd ham unikdir va u barcha narsaga qodirdir. Ey Alloh, men sendan bu tundagi va undan keyindagi yaxshilikni so'rayman. bu tundagi va undan keyindagi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. Parvardigoro, men sendan yalqovlikdan va yomon qarishlikdan panoh berishingni so'rab iltijo qilaman. Parvardigoro, menga do'zax hamda qabr azobidan panoh bergin. Allohumma bika amsayna va bika asbahna. وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اي الله sen sabab madading bilan tunga yetdik sen sabab madading bilan hayotmiz va sen sabab sening madading bilan hayotdan ko'z yumamiz qaytishlik sengadir Allahumma inni amsaytu أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا الله kechga من سنة عرشين كتر ko'tarib turguvchilarni maloikalaringni va butun mahluqotingni guvoh qilib aytamanki, sen Allohdirsan va sendan o'zga hech bir iloh yo'q. Sen yolg'izsan va sening hech qanday shiriging yo'q. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sening bandang hamda rasulingdir. Hasbiyallohu la ilaha illahu alayhi tavakkaltu va huwa robbul arshil azim. Alloh menga kifoya qilguvchidir. Undan o'zga iloh yo'q. Unga tavakkal etdim va u ulkan arshning parvardigoridir. Allohumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allohumma إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي Ey Allah, men sendan dunyo va oxiratda afv ofiyat so'rayman. ey Allohim men sendan dinimda dunyoyimda ahlimda va molimda afv ofiyat tilayman ey Alloh mening avratimni berkitgin qo'rquvimdan omonlik bergin ey Alloh oldimdan ham ortimdan ham o'ngimdan ham chapimdan ham tepamdan ham o'zing saqlagin qadamim ostidan xiyonatga uchrashdan sening ulug'ligingla panoh so'rayman رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Ya Hayy, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiith. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي منجو حيات وأبدي ترجو جزات sening rahmating bilan madad so'rayman. Mening butun sha'nim ishimni o'nglagin va meni biron bir lahza ham o'zimga topshirib qo'ymagin. Amsayna va amsal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma inni as'aluka khayra hadhihi al-layla. Fathaha ونصرها nuraha وبركتها وهداها واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها tunga yetdik butun mulk olamlar parvardigori Allohnikidir ey Alloh men sendan shu kechaning yaxshiligini fathini g'alaba yordamini nurini barakasini va hidoyatini tilayman sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. A'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq. Allohning mukammal kalimalari bilan yaratganlarning yomonligidan panoh tilayman. Allahumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad. Ey Alloh, nabiyimiz Muhammadga salot va salomlar yog'dirgin. Bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihod qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ahli iymon birodarlar jihod ibodatini farz qilgan Allohga hamdlar bo'lsin va bizlarni shu yo'lga hidoyat qilgan Allohga hamd va shukrlar bo'lsin va jihod amalini amaliy ko'rsatib bergan va o'zini pok qonini shu yo'lda oqizgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. <clears throat> Sizlarni bilan birga mana bu islom chegaralaridan bir chegarani himoya qilib turgan o'rinda iymonlashlik ne'matiga musharraf bo'lgan ekanmiz. Buning uchun Allohga hamd aytamiz. Va iymonlashlik uchun iymonimizni o'tkirlashlik uchun, kuchaytirishlik uchun biz iymoniy ozuqaga muhtojmiz va bu iymoniy ozuqani faqat Allohning kalomi, Qur'ondan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlaridan olamiz. Shuning uchun ham biz mana bu Qur'ondan bir necha oyatlarni o'rganmoqchimiz.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 Allohga iymon keltirgan, oxirat kuniga iymon keltirib va Alloh yo'lda jihad qilyotgan kishi bilan barobar qildilaringizmi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu amalni teng emasligini bizlarga xabarini berdi. Ya'ni hojilarga hajga borgan vaqtda suv ulashishlik va shu Masjidi Haromni obod qilishlik, uni qurishlik, uni kengaytirishlik, uni obodonchiligi bilan mashg'ul bo'lishlik amalini Allohga oxirat kuniga iymon keltirgandan keyin Alloh yo'lida urushayotgan mujohidlarga tenglayapsizlarmi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu tenglayotgan kishilarni mazammat qildi. La yastawuna indalloh. Bular barobar emas. Bu sizlarni kuzinaga chiroylik amallar bilan mashg'ul bo'lib turgan kishilarning amali bilan Alloh yo'lida iymon keltirgandan keyin jihad qilyotgan mujohidlar Allohning huzurida barobar emas. Va Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmas deb Alloh taolo marhamat qildi. Bu oyatni sababi nuzuli bor. Badr kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari Abbos mushriklarning safida kelganida Abu Jahlni qo'mondasining ostida asr tushib qoldi. Asr bo'lib turgan vaqtida musulmonlar o'zlarini hijrat amallarini, o'zlarini jihad amallarini maqtab biz mana bu amallarni qilyapkan, qilyapmiz deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amakilari Abbos aytdiki, ha biz ham Makka da hojilar hajga kelsa suv ulachamiz, masjidi haromni obod qilamiz deb turib, u o'zini amalini bu mujohidlarning muhojirlarning amalidan yuqori sanay boshladi. Allah subhanahu wa ta'ala mana bu o'rtadagi mana bu kelishmovchilikni mana bu oyat bilan hal qildi. Yo'q, bunaqa emas. U hojilarga suv ulashib qo'yishlik yoki Allohning uyi hisoblangan Masjidil Haromni obodonchiligi bilan mashg'ul bo'lishlik iymon egasi mujohid bilan tengmas dedi. Alloh subhanahu va taolo bu tarozini qo'ydi bu. bu o'lchov asbobini Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan o'zi qo'ydiki, bu barobar amal emas. Ya'ni la yastavuna indalloh. Allohning huzurida bular teng emas. Mumkin odamlar o'zicha bu amal yaxshi, bu amal yaxshi deyishi mumkin. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, yo'q, Allohning huzurida bu amal teng emas. Barobar emas. Va kimda kim aytsaki iymon va jihoddan boshqaroq amallar ham yaxshi amal deydigan bo'lsa, u zolim u. Chunki Allohni qonuniga, Allohni o'lchoviga qarshi gap gapirdi u. Alloh zolim qavmlarni hidoyat qilmas. Allazina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah bi amwalihim va nufusihim a'zamu darajatan indalloh. a'zamu darajatan indalloh va ulaika humul faizun. Iymon keltirgan va hijrat qilgan va Alloh yo'lida moli va joni bilan jihad qilgan kishilar Allohning huzurida buyuk azim darajaga egadurlar. Va ana o'shalar najot topgan, ana o'shalar yutgan mana bu imtihon hovlisidan yutib chiqqan kishilardir dedi. Ya'ni qiyomat kunigacha Alloh subhanahu va taolo o'zi bir o'lchovni tarozini qo'yib qo'ydi bu. Kimda kim iymon keltirgan bo'lsa, iymondan keyin Alloh uchun, Rasuli uchun hijrat qilgan bo'lsa va hijrat diyorida ham jihad qilyotgan bo'lsa joni moli bilan buni Alloh taolo darajasini o'zi belgilab qo'ydiki, bular Allohning huzurida azim, buyuk darajaga e, daraja egalaridir dedi. Va bular najot topgan kishilardir. yubashshiruhum robbuhum bi rahmatin minhu va ridwan. ularni Robbilari, ularni Parvardigorlari o'zini rahmatini, o'zini o'zini rahmati bilan va o'zini roziligi bilan va jannatda doimiy ne'matlari bo'lgan jannat bashorati bilan ularga bashorat beradi. Mu'minlar, muhojirlar, mujohidlarga Alloh taolo mana bu oyatda ularni mukofotlarini, ularni chekkan mashaqqatlarga yarasha ajrlarini xabarini berdi. Birinchisi Allah'ın rahmeti ular uchun. Ikkinchisi Alloh ulardan rozi bo'ladi. Üçüncisi tuganmas jannati bor, ne'matlari tuganmas. Jannatlarga Alloh taolo ularni olib kirishlik bilan bashorat beradi. Xolidina fiha abada. Ular mana bu jannatda abadul abad qolishadi. Doimiy jannatda bo'lishadi. Allah indahu ajrun azim. Yana bundan tashqari Allah'ın huzurida ular uchun buyuk ajrlar bordir deb Alloh taolo marhamat qildi. Demak, mana bu oyat Mo'min, muhojir va mujohidlar uchun bashorat bu. Chekayotgan mashaqqatlarini, mukofotlarini Alloh taolo aniq-aniq belgilab qo'ydi. Aniq-aniq belgilab qo'ydi bularni. Shuning uchun ham mana bu qilayotgan ibodatimizni birinchi ibodat ekanligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Bu Allohga bandalik. Xuddi namozga o'xshab, xuddi roza tutishga o'xshab, xuddi zakot amaliga o'xshagan bizni bir bandaligimiz xolos. Bu birinchi haqiqat bu. Va ikkinchi bu ibodatni Alloh subhanahu va taolo farz qilgan. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 yil mobaynida Madinada amali ko'rsatganlar. U kishi muborak jasadi jarohatlangan. bu hijrat, bu jihad biz to'qib olgan, biz qaydandir topib olgan bid'at, xurofat emas bu. Balki buni payg'ambarlarning seyidi. butun mahlukatta afzali Muhammadur Rasululloh sallallahu alayhi vasallam ko'rsatib bergan amal bu. Ayniki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam etkendiler. "Sollu kama ra'aytumuni usolli." Meni namoz o'qiyotganimdek sizlar ham namoz o'qinglar. Ulamolar bu hadisdan qiyos qilib aytishadiki, demak, hamma ibodatni biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan bo'lsa, qilishimiz kerak. Ayniki Umar ibn Xattob nima dedilar? Sunnatga ergashishlik qora tosh, Hajarul Asvatni tavof qilib turgan vaqt vaqtlarida qora toshni oldiga kelib aytdilar: "Ey qora tosh, seni qo'lingdan foyda ham zarar ham kelmaydi, men bilaman buni." Faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam seni o'pgan. Shuning uchun men o'paman. Biz ham hijrat qilgan bo'lsak, orqamizda shuncha narsani tashlab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganligi uchun hijrat qilganmiz. Agar biz bugun jihad qilyapkan bo'lsak, jarohatlanyapkan bo'lsak, Alloh va Rasuli musulmonlarning dushmaniga qarshi jang qilyapkan bo'lsak, bu bizni ulug'lagan narsa emas, balki bizni bu Allohga itoatimiz, Rasuliga bo'lgan bizni nima ergashishimiz bu. Va bu amalni Alloh taolo o'zi bahosini beradi. Bu qanaqa amal bu? Allohning huzurida bu qilitgan amalning qancha darajasi bor? Chunki bugun ham u vaqtda Abbos bilan bu o'rtadagi savol javob bo'lgan bo'lsa, bugun million million ummatni aldayotgan narsalar bor. Kimdir o'zini qilayotgan tabliğ amali bilan, ha bizning amalimiz eng yaxshi amal. Kimdir o'zini ta'lim tadrisi bilan madrasaga o'tirib olgan, bizning amalimiz afzal. Kimdir ba'zi bir xayro, xayriyat ishlarini, ya'ni bu qilayotgan yetimlarga yordamini boshqasini bir ba'zi bir islomdagi amallarni bizniki afzal deb turgan vaqtida mana bu oyat javob beryapti. Yo'q. Alloh subhanahu va taoloning huzurida Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan va Alloh yo'lida jihad qilayotganlar bilan boshqa hamma amallar teng emas. Shuning uchun Abdulloh ibn Muborak bu kishi mujohidlarning imomlaridan rahimahulloh Bu kishi katta alloma kishi. Hatto bu kishi jihad maydoniga ketadigan bo'lsa, islom ummatida topiladigan muhim masalalarni ulamolar fatvosini bermasdi. Ha? Abdulloh ibn Muborak jihoddan qaytib kelsin, biz nima qilamiz? Shuni fatvosini beramiz. Bu kishi 2 oy, 3 oy otni ustida safar qilib, islom chegaralarini qo'riqlagani bor ekanlar. Musulmonlarning imomlaridan bu kishi. Bu kishini islom tarixida yozgan bir she'ri bor. Ya abidal haramayn deb. Ya'ni ikkita haramni ibodatini ado qilgan eng katta olimlardan bittasi yozgan bu kishining she'ri bor. Ya abidal haramayn law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Ey ikki haramda o'ltirib olib ibodatni qo'yillatib qo'ygan ey obid. Sen agar bizni qilayotgan amalimizga shariat ko'zi bilan bir qaraganingda edi, Lav abisortala, abisortala faqat ko'z bilan emas, shariat ilmi bilan bir basirat bilan qaraganingda edi, sen bir haqiqatni bilgan bo'lardingki, sen ibodatni o'yinchoq qilyapsan. Seni bu ikkita haramda qilayotgan ibodating bir o'yinchoq bu. deb tur bu kishi mashhur bir she'rini yozgan va she'rini yozgan kishi buni she'rini o'qib turib yig'lagan bu kishi. Abdulla to'g'ri aytibdi degan. ummat ham bugun o'zini o'zi aldab yurgan. Islomdagi ma'lum bir ibodatlarni qilib. Bunga ulamolar bir chiroyli bir zarbul basar qilishgan ekanki, to'rtta tug'ma ko'rni oldiga bir filni olib kelishgan ekan. Tug'ma ko'r, tug'ilganda ko'zi ko'r tug'ilgan. Shularga savol berganlarga, sizlar filni bilasizlarmi desa, yo biz tug'ilishimiz bilan ko'r tug'ilganmiz, fil nima bilmaymiz. Mana shu ro'paralarda fil turibdi. Shu filni qo'lingni bilan ushlab menga tasvirlab beringlar. Bittasi kelib bel tuyani filni belidan ushlabdi. Bittasi dumini ushlabdi, bittasi xartumini ushlabdi, bittasi oyog'ini ushlabdi. Qani fil nima ekan desa, bittasi aytibdiki, shu 200 litrlik bochka ekan, suv hisob qo'yadigan. Xo'p, bittasi so'rabdi, nima ekan desa, shilanka ekan debdi. Suv quyiladigan. Chunki u Shrilankani biladi u. Xartumga qo'lini tiqib ko'rgan shlanka. Yana bittasidan so'rabdi, nima ekan desa, to'rtta sutum ekan debdi. Sutum, oyog'ini ushlagan u. To'rtta sutum ekan. Ha, bittasidan so'rabdi, nima ekan desa, ha bir tesha dasta ekan debdi. Dumini ushlagan, tesha dasta ekan. Kim bu kulgan ekan. Nima kulyapsan desa, he he, sizlar aytgan bu narsalarni jamlasa, keyin bitta fil bo'ladi. To'rtta sutumni sutum olib kelasan, qo'yasan. ustiga 200 litr bochkani qo'yasan, orqa tarafiga bitta tisha dastani qo'yasan, oldiga 1 metr shlangani qo'ysan, keyin bir fil tuzaladi. Ummatni bugun ham qilitgan ish shunga o'xshaydi, ko'rkorona. Bittasi dumini ushlab olgan, mana shu islom. Yo birodar, bu bitta dumi xolos. Bu dumi xolos bu. Bu 1 metr shlangani ushlab olib, go'yo xartumini ushlab olib, yo bo'lmas. Shuning uchun ibodatlarning har bittasini Alloh taolo o'zini bahosini bergan. Hijratni o'zini bahosi bor. Jihodni o'zini bahosi bor. Namozni o'zini bahosi bor. Torta mezhab, mazhab mashhur mazhab bo'lsa, Imom Abu Hanifa mazhabi, Imom Şafi mazhabi, Imom Hanbeli, Imom Malik mazhabi bu bo'lsa, shularda agar cihat farz ayn bo'lsa, ya'ni islom diyarlardan bir diyorga kofirlar bostirib kelsa, shu yerni bosib olsa, shu vaqtida islomga musulmon ummatiga jihad farzı ayn bo'lgan buladı. shu kim o'rni qayerda bo'ladi? Namozdan keyinmi, ro'zadan keyinmi, zakotdan keyinmi, hajdan keyinmi desa, imam mı gepi gapi shuki, Üçte imam mı? Imom Malikdan tashqari. Jihad farzı ayn bo'lgandan keyin, iymondan keyin jihad namozdan oldinga muqaddam o'tib oladi. Faqat Imom Malik aytadi, yo. Namozdan keyin bo'ladi dedi. Imom Abu Hanifa, Imom Shofi, Imom Hanbal rahimahumulloh hammalarining so'zi shuki, jihad farzi ayn bo'lib turganda jihadning maqomi, jihadning darajasi iymondan keyin jihad, jihaddan keyin namoz deydi. Agar endi u islom diyorlaridan bir diyorli bo'lgan bo'lsa, bugunchi Bugun nima holat? Islomni qaysi diyori ko'p musulmonlarning qo'lida? Abdullah Izom rahimahulloh aytadiki, toyinki Andalus, Ispaniyani biz kofirlardan qaytara olmasak, islom ummatiga jihad farzayin bo'lib turaveradi. Xuddi namozga o'xshab, xuddi ro'zaga o'xshab. Kofirlar bugun hamma yoq bo'lgan. Bizni payg'ambarimizni qo'li bilan Jaziratul Arab fath bo'lgandi. undagi xulofoi roshidinlar mahdiylar zamonida butun olam fath bo'lgandi. U bizni qo'limizdan ketgan. Qutaybat ibn Muslim to'b yo Xitoygacha kelib fath qilgandi. Bu diyorlar hammasi egallangan, bizni qo'limizdan olib qo'yilgan. Bizga hozir bizning mazhabimiz agar Hanafi bo'ladigan bo'lsa, agar Shofi bo'ladigan bo'lsa, agar Hanbali bo'ladigan bo'lsa, uchta mazhabda hozir bizda namozlar ham bu oldiroqda turadigan ibodat bu. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim bu ibodatda Alloh taolo o'zi maqomini belgilagan. Buni biz to'qib olgan emasmiz. Mana oyat. Buni biz o'zimizcha topib olmadik. Shuning uchun ham bizga Alloh taolo iymon ne'matini nasib qildi, alhamdulillah. Hijrat ne'matini nasib qildi, alhamdulillah. Jihad ne'matini nasib qildi, alhamdulillah. Alloh taolo oqibatimizni xayrli qilsin. Ulgunimizgacha mujohid bo'lib o'tishni nasib etsin. Mana bu qilgan ibodatimizga Alloh taolo muhtoj emas. Va man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Allohga hamd aytamiz, tasbih aytamiz, Alloh taolo muhtoj bo'lib qolgan uchun emas. Alloh taoloning zoti hamd va tasbih aytilgan zot. Unga u muhtoj emas. Alloh taolo bizga namozni farz qilmadiki, biz bizni namozimizga muhtoj bo'lganda nauzu billahi min zalik. Shuning uchun hadis-i qudsiyda Alloh taolo aytadiki, agar hamma insonlar va jinlar, avvali va oxiri, hammasi agar solih bo'ladigan bo'lsa, dedi Alloh taolo, bu meni mulkimni ko'paytirib qo'ymaydi. Agar hammasi fosiq fojir bo'lsa, meni mulkim kamayib qolmaydi. Ya'ni bizning ibodatimiz Alloh taolo muhtoj emas. Allohu somad, Alloh samad. Alloh taolo behojat, hojati yo'q. Ya Yohannas, antumul fuqara ila Alloh. Ey insonlar, sizlar Allohga muhtojsizlar. Huval ganiyul hamid. Alloh Teala g'ani bo'lgan, doim hamge loyiq bo'lgan zotdir u. Shuning uchun biz agar namoz o'qitgan bo'lsak, biz namoz o'zimizga kerak. Jihad qilgan bo'lsa Alloh qabul qilsin, jihad o'zimizga kerak. Shu bizga ertaga jahannamdan parda bo'ladi. Shu bizga inshaalloh jannatga kirishimizga sabab bo'ladi. Shu bizga shu Allohning roziligiga sabab bo'ladi. Ajabmas shu bilan shahodat agar biz nasibamiz bo'lsa, shu jahannamga mahkum bo'lib ketayotgan ota-onalarimiz, qarindoshlarimizni agar mushrik bo'lmaydigan bo'lsa, shafoatiga sabab bo'lib qoladi. Bu faqat o'zimizga, o'zimizga, ahlimizga, ota-onamizga, qarindoshlarimizga foydasi bor. Va bu qilayotgan amalimizni Allohdan ixlos bilan qilishni hammamizga Alloh taolo nasib qilsin. Chunki bu amal hammaga nasib qilmoqda, mana ko'ryapmiz. Lekin buni endi xolis ado qilishlik ham hammaga nasib qilavermaydi, birodarlar. hammaga ham nasib qilavermaydi. Xo'p, muxlis kim? Xolislik qachon paydo bo'ladi? U kishi odamlardan ajr kutmaydi. Muxlis odam ajr kutmaydi. La nuridu minkum jazaan va la shukura. Biz sizlarga bu taomni idirayotgan bo'lsak, bu taomimizni evaziga sizlardan na bir mukofot, na biz sizlardan rahmat kutmaymiz deydi. Qur'onda Alloh taolo maqtaydi. Muxlis kishi shunday kishiki, odamlar tarafidan uni qilayotgan amaliga u ajr kutmaydi. rahmat, jazakalloh hayron kutmaydi u. Va muxlis kishi uchun tanqid, maqtov bir xilda narsa u. Maqtasangiz ham o'sha odam u, tanqid qilsangiz ham bir xil, u muxlis odam. Va muxlis kishi shuki, uning uchun nima oxirat ajri, Robbisini roziligi dunyoni hammasiga almashtirmaydi. Nima uchun ham Allohdan so'raylik, bizni bu amalimizda xolislikni nasib etsin. xolislik nasib etsin. Va mana bu mukofotlar shular ichidagi yubashshiruhum robbuhum bi rahmatin minhu va ridwan. Alloh ularga o'zining rahmatini bashoratini beradi. Va o'zini roziligini ularga bashorat beradi. Sahobalarning hammasini yodga olganimizda Abu Bakrdan boshlab to vahshiygacha hammasiga birinchi aytadigan so'zimiz Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu deymiz. Alloh u kishidan rozi bo'ldi deymiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda e'lon qilgan, Alloh bilan rozi bo'ldi. Bu mu'min kishining najoti bu Alloh rozi bo'lgan bo'lsa undan. Shuning uchun sahobalarga baho berayotgan vaqtda Alloma, mufti azam, general, marshal demaymiz ularga baho berayotganda. Shunda qo'shib Xolid radhiyallohu anhu. Agar u kishiga general ismimiz bersangiz ham kam. Xolid ibn Valid Jahiliyatda va islomda 99 ta katta jangga kirgan ekanlar. 99 ta hamesiden mağlub mag'lub bo'lmasdan chiqqan ekanlar. Hammasi g'alaba bilan tugamagan, lekin birortasida mag'lub bo'lmagan ekanlar. de galiben ham bo'lmagan, lekin birortasi mag'lub bo'lmagan ekanlar. Lekin bu kishi ham vafotlari vaqtida ko'rpada vafot qilgan ekanlar. Shunga aytgan ekanlarki, korkaklarını ko'zi uyquni tatmasin degan ekanlar. Agar odam shu jang maydonida ajalda o'lganda men o'lardim. Hatto jasadlarini avratlariga ham o'q tekkan ekan. Avratlari ham jarohatlangan ekan. Lekin ko'rpada vafot qilgan ekanlar. Vafotlarda oldin yig'lagan ekanlarki, tuyaga o'xshab ko'rpada o'lib qolyapman. Jubano qo'rqoqlarni ko'zi uyquni ko'rmasin degan ekanlar. Hey qo'rqoq, va jubon agar o'lganda men o'lardim jang maydonida. Ikki qilichlar urushardilar. Bir kosa zaharni olib kelsa, bismillah deb ichib yuborgan kishi. Xolidning nomini ichsa qaltiragan kofirlar. Hatto shunda aqida paydo bo'lgan musulmonlar Xolid biz bilan bo'lsa g'alaba qilamiz deb berishgan ekan. Shunda qo'rqib ketib Umar ibn Hattob bosh qo'mondonlikdan olib qo'ydiki, odamlar Xolidga tavakkul qilishni boshladi. Xolidga odamlar o'zini ixtiyorini topshirib qo'ydi deb turib, Xolidni qo'mondonlikdan olib qo'ygan ekanlar, yo'q, Xolid bo'lsa ham bo'lmasa ham Alloh bor. Yani odamlar fitlenip kalmasın diye ekanlar. Har xil noto'g'ri tarixlar bor. Xolid ibn Valid bilan Umar ibn Hattob o'rtasida o'zaro shaxsiy dushmanchilik bo'lgan falon. Bular hammasi bularning shaxsiyatiga bo'lgan buxton bu. Xolid bor, g'alaba bor degan tushuncha kelib qolgan ekan. Chunki hamma jang kirgan bo'lsa mag'lub bo'linmagan. Demak, mana bu ridvon, Allohning roziligi birodarlar, bu juda katta maqom. Bu. Alloh sahobalardan razı bulun. Sahobalardan rozi bo'ldi. Shuning uchun ham biz Allah'ın razılığını söyleşimiz gerek. Allah'ın rahmetini söyleşimiz gerek. Allah'ın cennetini söyleşimiz gerek. Demek sahobalarning zıvanesi hoşmaydı. Milatchi leytenant, litinen, litinen, starshi leytenant, kapitan, mayor, podpolkovnik, polkovnik bo'lmaydi ular. Hammasi radhiyallohu anhu. Hammasidan Alloh rozi bo'lgan. Shuning uchun bizga ham bu pagon kerak emas bizga. Bu ko'ksilarimizga toqadigan medalli ordinlar kerak emas bizga. Shu Robbimiz bizdan rozi bo'lsa, gunohlarimizni kechirsa, jahannamda bizni azoblamasa, rozi bo'lsa biz uchun bo'ldi. Mana bu narsa oldimizda bo'lsin. Buning uchun nima? Bizda o'sha xolislik bo'lish kerak, birodarlar. Bu qilayotgan jihodimiz shar'iy jihod bu. Ha, bizning ro'paramizda turgan bu kufrni kufriga shakimiz yo'q birodarlar. Mana shu kufr bundan 1 yil oldin, 2 yil oldin Lol masjid degan musulmonlar o'qiydigan, Qur'on hifz qiladigan masjidga bostirib kirgan tank to'pi bilan. Bizning opa singillarimizda o'shalar. Ko'plari o'sha haligi Kashmirda bo'lgan zilzilada yetim qolgan musulmon qizlar edi. Shularga qo'l uzatgan bu. Ularni sochidan tortib ularga zo'rini ko'rsatgan. Hatto ular nomusiga qo'l uzatgan bular. Buni kufrga biz shakimiz yo'q. Bu salibiylar Amerikani birinchi safida kelib urishayotgan. Va jang maydonlaridan birodarlar eshitib turibdi, "Yo Ali, yo Madad" deb turib o'zini aqidasini ham oshkor qiladi. "Val yajidu fikum g'ilza" Alloh taolo aytayaptiki, sizlardagi shiddatni ko'rib qo'ysin bu kofirlar, bu munofiqlar. sizlardagi shiddat rahim qilmasligini bu kofirlar ko'rib qo'ysin. G'ilzo deb shuni aytiladiki, rahim shafqat qilinmaydi ularga. Kofirlarga nisbatan sizlardagi shiddat zo'rni toqatni ko'rib qo'ysin bular. Chunki bular odatlangan islom ulamolarini olib kirib azoblashlikni, mujohidlarni olib kirib qamoqlarda azoblashlikni, nomuslarga qo'l uzatishni bular odatlangan. va bular Vaziristonga biz siz turgan bu mintaqaga shoyat shu xom xayolda kelgan bo'lsa kerakki, bular ham ayollar bo'lsa kerak. Yo'q. Bura-bura turgan Allohning sherlari bu ekanligini ular ko'rib qo'yish kerak, birodarlar. Bular ko'rib qo'yish kerak. Shuning uchun ularga nisbatan Muhammadur Rasululloh vallazina ma'ahu ashidda alal kuffar ruhama baynahum. Muhammad alayhisalom haq payg'ambar. U kishini ummati, u kishini ashablarini sifati shu. Dushmanlarga, kofirlarga nisbatan shiddatli qattiq qo'l. O'zaro mehribon. Bir-birini xizmatini qiladi, bir-biriga rahmdil, bir-biriga bir-biriga o'zini fido qiladi. Agar bir birodariga o'q keltgan bo'lsa, kira bo'lsa ko'ksini qo'yib beradi. O'zi shahid bo'ladi, birodari qoladi. Bular bir-biriga mehribon. bir-birini xizmatini qiladi. Bir-biriga mushtumzo'rlik qilmaydi ular. Lekin kofirlarga nisbatan shiddatli bo'ladi. Shuning uchun bura boramiz turgan bu murtad munofiqlar islom rijollarining sherlarini, zurini ko'rib qo'yish kerak. Har bir qo'limizdan kelgan qobiliyatimiz, talantimiz ishlatishimiz kerak bularga nisbatan. Va bizning maqsadimiz faqat bu mintaqani himoya qilish emas. Butun yer yuzini kufr, shirkdan ozod qilishlik uchun bel bog'laganmiz. Alhamdulillah ansonlarimizdan bu niyat paydo bo'lgan. To yer yuzini bu kufr paliddan, bu shirk fasoddan, zulmdan tozalamasak biz dam olmoqchi emasmiz. Ha, bular orqasida hukumatlar bor, dollarlar bordir, yevrolar bordir. Amerika turibdi, men borman, Fransa bor, men borman. Lekin bizning orqamizda faqat bevalar bor, yatimlar bor, yosh bolalar bor. Lekin biz tavakkul qilgan narsa maxluq emas. Allah subhanahu va taolo Ular orqasidagiga ishonayotganlar. Bizni orqamizda turganlar bizdan ojizlar ular, bevalar, yetimlar, yosh bolalar. Hammasi duo qilayotgan onalar. Bir oila, bir oila o'z uyidagi bor kartoshkasini chips qilib pishirib berib, shuni mujohidlarga bersan, ular shular yesa shu. Subhanalloh. Bittasi baldog'ini yuboribdi, ha? Mana shuni sotib, shuni mujohidlarga bersan. Men aytgan hal turzaquna va tunsaruna illa bi duafaikum. Sizlarga nusrat, sizlarga rizq oralaringdagi zaiflar sababligidan keladi. Bu iymoni islomiy dunyo qarash bu. Kofirlar orasidagi zaiflarga past nazar bilan qaraydiki, bular bir ochiqcha yuk deydi. Lekin islom o'zini orasidagi zaif, bechora, yatim, beva ayollar, qari kampir, qari chollarni menga keladigan rizq nusratni bular manbai deydi. Sarı Çeşmesi deyin. Orkaya turup so'raymiz, "Achen, o podda nima xizmat bor?" <laughs> "E, o'g'illarim, shu sizlar shu küfürlü, shu adamını berib poysanı bo'ldi, bizga boshqa narsa kerak emas." Ha bir xizmat, bir yo yo yo, xizmat. Ana shu mücahitlere salomimizni yetkazaylik. mücahitler bir bu kofir murtadlarning bir adamını berib koysun. Ana şansa gerek kerak xolos ular. silah şunu shuni kutyapti. Shuning uchun bu arkana turgan ummatning ishonchini oqlani. rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytar ekan inni a'udu bika an amuta fi sabilika mudbira ey alloh men sendan jang maydonlaridan qochib ketib turib orqamdan o'q yeb o'lishdan panoh so'rayman Allohdan so'rash kerakki, oldimizdan, agar shahidlik nasib oldimizdan o'qiylik, orqamizdan emas. Shuning uchun mana bu bizni eslatmamiz. Bizning niyatimiz katta birodarlar. Juda ham oliy. Chunki biz Qur'oniy ta'limot shu, Rasululloh sallallohu alayhi sunnatlari shu. Xandaq kuni 12 ming lashkar bostirib keldi Madinani. Endi musulmonlarni tak tomiri bilan yoqa tuvoramiz. Degan vaqtda Rasululloh sallam Salmon Forsiyning maslahatlari bilan xandaq kovladilar. Xandaq kavlap turishgan vaqtda bir katta tosh chiqib qoldi. Hech kimni kuchi yetmadi. Rasululloh sallamdan yordam so'rashdi. Rasululloh kollerdeki qo'llaridagi asbob bilan urib, haligi toshni 3 marta urganlarda 3 marta o't chiqdi. tosh urganlarda uchga bo'lindi. Shunda Allohu akbar dedi sahobalar Allohu akbar. Ya Rasululloh uch marta Allohu akbar dedingiz. Nima edi bu deganda aytdilarki, birinchisini urganimda bir tosh ko'chib tushdi. Menga Fors imperiyasini qasrlari ko'zimga ko'rindi. Men ummatim yerga yetib boradi. Ikkinchisini urganimda dedilar Rum ko'rindi. Rumni qasrlari Rumga yetib boradi. Uchinchisini urganda Yaman fath saroyini ko'rdim, qasrini ko'rdim dedi. Shunga men Allohu akbar dedim. Shuyar turgan mu'minlar hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam gaplarini tasdiqladi. Munofiqlar <laughs> bular yegan narsasi yo'q. Hojatiga bora olmaydi-yu. Rum, Fors, Yamanni umid qilyapti deb turib munofiqlar masxara qildi. Lekin mu'minlar tasdiqladi. Biz ham Qur'on ta'limoti, sunnat ta'limoti shu. Biz Robbimizga yomon gumondamasmiz. Rabbimiz la aglibanna ana va rusuli degan. Alloh taolay aytayaptiki, Alloh o'zini lavhul mahfuzda yozib qo'ydi. Buni qonun qilib qo'ydiki, albatta men va mening rusullarim, payg'ambarlarim albatta g'olibdir dedi. Biz bunga iymon keltirganmiz. Kofirlar g'olib emas. Inna kayda shayton kana doifa. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shaytonni zaif dedi. uni lashkarlari zaif dedi. Biz bunga iymon keltirganmiz. Inna lanansuru rusulana vallazina amanu fil hayatid dunya va yawma yaqumul ashhad. Alloh taolay aytayaptiki, biz albatta albatta o'zimizni payg'ambarlarimizga va ularga iymon keltirganlarga dunyoda ham qiyomat kunidan biz yordam beramiz dedi. Biz Robbimizga yaxshi gumondamiz. Inshaalloh bu turib turoparamizda turgan narsa yaqinda surilib ketiladi inshaalloh. Faqat bizda azimat bo'lsin. Charchab qolmaylik. charchab qolmaydi. Bu bizga o'zi sezon o'zi bir mavsum. Mana shu maydonda qiladigan bizni 1 soatlik bayramimiz 60 yillik nafil ibodatdan afzal. Abdulla Izom shahid aytadiki, jang maydonida o'ynab yurgan bir bolani amali Hajar al-Aswadni o'pishdan afzal deydi. Jang maydonida, jihad maydonida mujohidlarga oshpazlik qilayotgan oshpazni amali Maqom Ibrohimda Laylatul Qadr kechasida topgan bo'lsalar edi. Shu yerdagi ibodatdan afzaldir. Yani o'zimiz yurgan bu maydonni fazilatini bilaylik birodarlar. Keyin janglar boshlangan vaqtida Abdullah ibn Muborak aytar ekanlarki, jannatdan hur ayinlar tushadi. Har bir mujohidning o'zining nomzodi bor. Hur ayinlar tushadi, saf tortib turadi. Mujohidlar ham saf tortib turadi. Ular orqasida hur ayinlar safi bo'ladi. Bu hur bunga maqtanadi. Bu meni nomzodim, bu meni nomzodim. Bir-biriga aytadi. Keyin jang boshlanadi ikki tarafda, islom bilan kufr o'rtasida. Shunda mujohidlar shir singani tashlansa, orqasidan hur ayn yugurib boradi. Yugurib boradi. Ha, meni meni nomzodim ajib ish qildi deb maqtaladi dugonalariga. Abdulloh ibn Muborak aytadi, agar kimdir qo'rqoqlik qilib orqaga qochsa, haligi Hurayn uyalib qoladi. meni nomzodim qo'rqoqlik qildi, buzdirlik qildi bu. deb dugonalarni oldida uyalib qoladi. Abdulloh ibn Muborak aytadi: "Hey mujohid, hey Allohning sheri, u Xurayndan bo'lgan bu ayolni uyaltirib qo'ymagin. Jang maydoniga sher singarini tashlangin." Ya'ni asli mujohidni jang maydonidagi olami boshqa olam u. G'ayb olami u. bu kofir munofiqlar aytgandekka bular narkotik urib jang qiladi, bular pul uchun qiladi, unaqa emas. Bizga va'da qilingan mukofotlar dunyoda yo'q, birodarlar. Shuning uchun birdan bir lashkar bor, armiya bor, o'zini lashkarini o'limga da'vat qilib keyin jangga olib keladi. Bu ham bo'lsa islom bu. O'lishlikka da'vat qiladi. Zohiran o'lim, lekin shar'an o'lim emas u. Uni shahodat deydi. Uni Rasululloh sallam orzu qilgan Qani, koshki dedi Rasululloh sallam. Qayta qayta man hayotga tirilib kelaversam, Allohning yo'lida jihad qilib shahid bo'lsam. Rasululloh sallam orzu qilgan maqom. Va Xolid ibn Validni misol keltirdikki, jang maydoniga kirgan hamma o'lavermaydi, hamma shahid bo'lavermaydi. Bu ana shu munofiq sifat toifalarining fikri u. Faylasuflar shu jangga kirganlar o'ladi. Birdan bir armiya bor, birdan bir askar borki, o'zini lashkarlarini faqat shu o'limga, zohiran o'lim, botinan shahodatga tashviq qiladi. Bu islom bu. Kufr u o'lmaslik uchun jangga kiradi, lekin mujohid Alloh yo'lida urushib shahid bo'lib jannatga ketishlik uchun urushadi. Shuning uchun kuch barobar emas. Agarchi mana ko'rib turibmiz, Qur'onimiz ham ma'lum, nafarimiz ham ma'lum qanchaligi. Dushmanda o'qi shuncha behisob otadi yaramas. Lekin teng emas. Angliya o'zini armiyasiga baho berib aytdiki, bizning armiyamiz toliblarning tayyorgarligi bilan bir xil emas. Shuning uchun biz janglarda mag'lub bo'lyapmiz. Ha bu toliblar mana ko'rib kelamiz Afg'onistonga borib, shu yerdagi ansonlar ham qancha tayyorgarligi bor shularning. Shu jangni biladimi shular? Bilmaydi. Shu bo'lmasam bizdan so'raydi, minachi ber, saqilachi ber demaydi. Bilmaydi shular. Nimaga Angliyani spesnasi, Angliyani eng yaxshi tayyorgarlik ko'rgan armiyasi toliblar oldida ojiz? Nimaga? Sabab bitta. Bu Tolib o'lim uchun kiradi, shahodat uchun kiradi. U Angliya askari o'lmaslik uchun jangga kiradi. Shuning uchun boshidan to oyog'ini uchigacha biralashlaydi. Hamma yo'g'i kiyib olgan u. Tanklaridan o'q o'tmaydigan tanklar. Hamma yo'g'i o'lmaslik uchun urishadi u. Lekin mujohidni o'ldirib bo'lmaydi. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. bal ahyaun walakin la tash'urun. Allohning yo'lida qatl qilganlarni sizlar o'lganlar demanglar, deyapti Alloh taolo. Ular tirikdir, hayotdir, lekin buni sizlar sezmayapsizlar xolos. Alloh aytayapti. Shahid ko'rsangiz zohiran o'lganga o'xshaydi. Lekin biz bilmagan hayotda o'tirik. tirik. Robbisini huzurida u rizqlanyapti. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi. O'lgan u. O'shanda unda ajib ajib karomatlar paydo bo'ladi. Bu tirik u. Shuning uchun shijoat, g'ayrat umrni qisqartirmaydi, birodarlar. Qo'rqoqlik o'ruschasiga truslivi deyilmi deydi? Umrni uzaytirmaydi u. Ko'rib kelyapmiz mana Allohning oyatlarini. O'qlayonimizga kirib tushadi, alhamdulillah. Ko'ryapmiz Alloh taolo qanchalik bizga mehribon. Ota-onamizdan mehribon. Ota-onamiz biz bilan bolsa chu jang maydonida nima qilib bera oladi? Nima qilib bera oladi? Hali o'zingiz to'planish tayyor chiqyapsiz, o'qlar oldingizga kelib tushyapti. Shu kim asrayapti? Shu ota-onamizmi? Yo, Alloh. Alloh bizga mehribon zot. Shuning uchun himmatimiz katta bo'lsin. Agar kimda kim faqat Allohning jamolini ko'raman deb urushayotgan bo'lsa, jannatga kiraman deyotgan bo'lsa, endi u naq g'animati xiyonat qiladi. Na u bir gunoh qiladi u, na dunyo bilan aldab bo'ladi. Xolid ibn Valid aytar ekanlar: "Ey kofirlar, agar bulut ustiga chiqib olsang, biz o'sha yerga chiqamiz orqangizdan. Alloh taolo bizni olib chiqadi o'sha yerga. Yo bo'lmasam Alloh sellarni biz oldimizga olib keladi." Bugun bular samolyotda uchyapti. Bularni hatto haqqi yo'q eshakka minishligi. Inshaalloh o zamonlar keladi, birodarlar. Bu xilofat islomiy bo'lsa, kofirlar musulmonlar agar piyoda yurgan bo'lsa, ular eshakka minib musulmonlardan yuqori yurmaslik kerak. Shu zamonlar keladi inshaalloh. Shuning uchun bilimimiz mahkam bo'ladi. Agar shahid bo'lsak, payg'ambar alayhisolam orzu qilgan narsa. Tirik bo'lsak faqat mana bu kitob qonun qilamiz inshaalloh. Butun yer yuzini konstitutsiyasi qonuni mana bu kitob biladi. Bu kalomulloh bu. Boshqa u Rossiyaning konstitutsiya qonuni, u amerikaniki u Pakistan, bu biz geografik chiziqlarni tan olmaymiz Biz biz mulkni allohga deb isbotlaganmiz inshaalloh mana uni hokim qilamiz deb urushyapmiz inshaalloh shu aqidamizda qolamiz shu sobit qadam bo'laylik mustahkam bo'laylik chiroyli itoat qilaylik gunohdan qo'rqaylik hazrat umar o'zlarini lashkarlariga geldi. Sizler sizlar dushmanlardan Sizler sizlar neden qo'rqinglar chunki sizlar dushmanlaringizni o'zingizni kuch-quvvatingiz bilan mag'lub qila olmaysiz. Dushmaningiz Allohga osiy gunohkor, shuning uchun Alloh taolo ularni mag'lub qilib beradi. Lekin endi sizlar ham gunoh qilsangiz, unda Alloh taolo sizlarni maydonga qoldiradi. Gunohdan qo'rqaylik birodarlar. Va jamoatda juda ko'p kamchiliklar bor. Alloh hammasini kechirsin, mag'firat qilsin. Jamoatimiz, insonlarning jamoati, xatolarimiz bor. Bir-birimizni kechirib, bir-birimizga muhabbatli bo'laylik birodarlar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar-ki, La tadkhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu. Sizlar cennete kira olmaysizlar agar mu'min bo'lmasalaringiz. Mu'min bo'la olmaysizlar bir-biringizni yaxshi ko'rmasalaringiz. Biz bir-birimizni yaxshi ko'rishga ixtiyor emasmiz. Agar mu'minlikni da'vo qilsak, bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak. Men seni yaxshi ko'raman. Endi sizlarni bilmayman, lekin men seni yaxshi ko'raman. Men sizlardek jamoatim borligiga Allohga hamd aytaman, iftixor qilaman. ki alhamdulillah haligacha beg'ayrat degan nomni bizga bermadinglar. Chunki ummat bugun bizga mana shu bahon qo'ygan. Bular oxirgacha urushadi. Bular taslim bo'lmaydi. Allohga hamd bo'lsin. Ya'ni bizga hozirgacha jamoatga ko'p xatolarimiz bor, uni biz undan tan olamiz. Alloh kechirsin. Lekin beg'ayrat degan yomon sharm gapni biz olib bermaganimiz, olib bermasligimiz kerak. Hatto jamoatda ayollarning ichida shunday fikr bor. Palonchini eri jangga bormas ekan. Shuncha uyat qiladi va palonchini eri jangga bormas ekan. Alhamdulillah. <laughs> ayollar ichida bu gap bor. Ba'zida jang shiddat ketsa ayollar xat yozadi, biz ham jangga chiqaylik. Yo'q, hali bormiz, biz tugamadik sizlarga endi hali o'tirib turinglar. Farzandlarimni shu sher qilib tarbiyalab beringlar bo'ldi. Shuning uchun sobit qadam bo'laylik, Alloh qabul qilsin. Allah günahlarımızı keçirsin Ve Allah Teala yeryüzünde İslami hilafet kuruşu nasip etsin. Muhacir ve ansarları Allah Teala mağfiret etsin. Allah Teala esirlerini uzağa azat kılsın. Allah Teala zahmi birodarlarına şifa kamil versin. Allah Teala şehitlerini kabul kılsın. Allah Subhanahu ve Teala düşmanlarımızı özü kifaya kılsın. Subhanak Allah'ım bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke Cezakumullah hayran. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.